Euh, on aimerait, à l'occasion de cette loi, obtenir une forme de zonage du taux en fonction de la nature du service rendu. Gaur euneko bikoa da Euskal Kosta atorripoluan, geinerateko lekuetan euneko euh, de la da, hartu dugun erabakitik landa. Et il faut quand même considérer que ce taux-là ne doit pas être appliqué, me semble-t-il, d'une manière uniforme. Iduritzen zait zerga hori ez dela lujalde guzian berdina izan behar, adibidez, jada mugikortasun zerbitzu onak dituen ego lapurdiri doakionez, normala litzateke zerga 0,8 bostekoa baino jaundiagoa izaitia. Pays basque soit supérieur à 0,5%. Alors, donc nous, on attend euh, le débat d'abord, et puis le vote par le Parlement de cette Beraz, mugikortasuna lege hortaz, parlamentoaren ez atabaida eta boskaren beha gaude, haintzin gure lugaldea lege emendakina lantzen hariko da, asamblada nazionari elaraziko diogu, guneka ezartzeko sistema sartu. Efectivamente, on puisse introduire ce, ce système de zonage,